Ուսումնասիրելով Արցախի դատական համակարգի կայք էջը, տեղեկացա, որ ավելի շատ քաղաքացիները դիմում են դատարան հիմնականում գործակներից բխող վեճերով եւ ընտանեկան վեճերով։ Ընտանեկան վեճերը, որոնցով հիմնականում դիմում են դատարան, վերաբերում են երեխայի տեսակցության կարգ սահմանելուն, երեխայի բնակության վայրը որոշելուն, ալիմենտ վճարելուն, որոնք բնականաբար բխում են ամուսինների ամուսնալուծություններից։ Կարող են պատահել նաև ընտանեկան վեճեր, ծնողական իրավունքների սահմանափակման, ծնողական իրավունքներից զրկելու, մայրությունը կամ հայրությունը վիճարկելու հետ կապված։ Ամուսնալուծության պահանջով դատական պաշտպանության են դիմում այն դեպքերում, երբ որ արկա չի լինում մոյուս ամուսնու համաձայնությունը, սակայն դա չի նշանակում, որ օրենսդիրը սահմանափակել է դատարան դիմելու իրավունքը, եթե չկա անհամաձայնություն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այս թողարկմանը մասնակցում է փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանը, ում հետ զրուցելու ենք վերնշված հարցերի մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Բաղդասարյան, Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի այսօրվա հյուրը դուք եք։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Բաղդասարյան, այսօր մենք ընտրել ենք ընտանեկան իրավունքի թեման։ Սովորաբար դատարան ավելի շատ քաղաքացիները դիմում են գործարքներից բխող վեճերով եւ ընտանեկան վեճերով եւ որոնք են ընտանեկան վեճերը են հիմնական պատճառները կխնդրեի մեկնաբանեիք։ Բարև ձեզ։ Ընտանեկան վեճերի հիմքում որպես կանոն ընկած են լինում ամուսինների, ընտանիքի անդամների նպատակների կամ նրանց, ասենք, որոշ հետաքրքրությունների օբյեկտիվ տարբերությունները եւ հակասությունները։ Ընտանիքի կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ մի քանի մարդ ամենասերտ փոխհարաբերությունների մեջ գտնվելով տարատև տևական ժամանակով, այսինքն մի քանի տասնյակ տարիներ շարունակ նույն հարգի տակ շարունակում են բնակվել։ Եվ այդ ամենասերտ փոխհարաբերություններով կապված լինելով այդքան երկար, այդքան տևական ժամանակահատվածում նույն հարկի տակ գոյատևելու առանցքում հնարավոր չէ պատկերացնել ընտանիքը առանց վեճերի, առանց կոնֆլիկտների կամ ինչ-որ ճգնաժամերի։ Տվյալ պարագայում ընտանիք կազմելուց հետո ըստ էության ընտանիքի անդամները, ամուսինները, ամուսինների մոտ առաջանում է ուրեմն ընտանիքի առօրյա հոգսերը, որի արդյունքում չի բացառում նաև հակասությունները։ Այդ հակասությունները կարող են այդ վեճերը, հակասությունները կարող են վերաբերվել ընտանեկան կյանքի ամենատարբեր կողմերին, ասենք ամուսինների փոխհարաբերություններին, երեխաների հետ կապված խնդիրներին, ազգակցության հետ կապված կապերի եւ այլն։ Պրակտիկան ցույց է տվել, որ բոլոր վեճերի գերակշռ մեծամասնությունը ընտանեկան հարաբերությունների մեծ մասամբ կազմում են ներ ընտանեկան, ներ ամուսնական վեճերը։ Մասնավորապես դրանք կապված են լինում ամուսինների ուրեմն փոխըմբռնման, տարաձայնությունների այս կամ այն երևույթի շրջակա միջավայրում տեղի ունեցող ուրեմն հասարակական հարաբերությունների տարընկալման հետ կապված միմյանց նկատմամբ անհանդուրժողականության, ինչ որտեղ նաև կրթության, ասենք, պակասության եւ այլն։ Ինչպես գիտենք, հայտնի թեզ գոյություն ունի, որ պետությունը սկսվում է ընտանիքից եւ հակառակը։ Նույնիսկ այդպիսի համատություն են անում, որ ընտանիքը փոքրիկ պետություն է։ Եվ եթե պետության ներսում գոյություն ունեցող հասարակական հարաբերությունների մասնակիցները, հասարակության ներկայացուցիչները անդադ ձգտում են իշխանության, ապա այդ նույն երևույթը տեղի է ունենում նաև ընտանիքի ներսում։ Ընտանիքի մասնակիցները, նույն ամուսինները, երեխաները, ազգակիցները, տատիկներ, պապիկներ, քերիներ, մորաքուրներ, բոլորը ըստ էության յուրաքանչյուրն իր հերթին փոխտում է իշխանության։ Յուրաքանչյուր ոգ փոխտում է բարձրաձայնել իր իրավունքները, իր ազատությունները։ Եվ այս ֆոնի վրա այդ անդամների միջև ընտանեկան վեճեր են առաջանում։ Փաստորեն այս համատեքստում պետությունը որ เป զի կարողանա զսպել եւ հավասարակշռել այս հարաբերությունները, այս վեճերը, ստեղծել է նորմեր, եւ կարգադրագրեր։ Այս նորմերը եւ կարգադրագրերը իրենց ամրապնդումն են գտել օրենքներում, կառավարության որոշումներում եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերում։ Պատկերացնենք, եթե պետության կողմից այս օրենքները, նորմերը, կարգադրագրերը չլինեն, ապա մենք կարող ենք հաստատակամորեն հայտնել, որ ցանկացած ընտանիքում կարող է տիրել բացարձակ քաոս։ Եվ ըստ էության այս քաոսից ձերծ պահելու համար գործի է դրվում օրենքները, կառավարության որոշումները, այլ իրավական ակտերը, որոնցից բխող արդեն ընտանիքի անդամները տեղեկացված լինելով այս կամ այն նորմին կամ իրավական ակտի գործողությանը կիրառմանը իրականացնում են իրենց իրավունքները պետական տարբեր աջաններում։ Պարոն Բաղդասարյան, ինչ անել ըստ ձեզ ընտանեկան վեճերից, տարաձայնություններից խուսափելու համար դատարան չհասնելու էլի այսպես։ Այո, ընտանեկան վեճերից խուսափելու խնդիրը կարելի է դիտարկել երկու կողմից, երկու տեսանկյունից, եւ բարոյահոգեբանական եւ իրավաբանական։ Եթե փորձենք ներկայացնել բարոյահոգեբանական տեսանկյունից, ապա հիմնական նախապայմանը այն է, որ ընտանիքի անդամները, ամուսինները, առավել եւս պետք է նրանց միջև պետք է գոյություն ունենա բացարձակ փոխվստահություն եւ փոխհասկացողություն։ Նրանք միմյանց նկատմամբ պետք է կարողանան տածել հարգանք եւ սեր։ Տարբեր իրավիճակներում միմյանց վարկագծերի մեկնաբանման այսպես ասած, կարողություն պետք է, ճիշտ մեկնաբանման կարողություն, ճիշտ հաղորդակցման ունակություն պետք է կարողանան։ Ամուսնական պարտականությունների կատարման ամենաբարձր պատասխանատվության զգացումի պահպանման կարողությունը նաև։ Ընտանեկան վեճերի հիմքում որպես կանոն բացակայում են, այո, ցավոք սրտի այս ուրեմն նորմերը, այս անհրաժեշտությունները, որի արդյունքում էլ այս կանոնների չգործելու պայմանում առաջանում են ընտանեկան վեճերը։ Անհրաժեշտ է դրսևորել, ես շատ առիթներով եմ դա ասել, շտապողականություն բոլոր հարցերում, մասնավորապես դրսևորել նրբազգացության կամ ուշադրություն միմյանց նկատմամբ եւ ինչպես ասում են ընտանիքը ամուր է այն ժամանակ եթե այո ամուսինների ընտանիքի անդամների միջև գոյություն ունի բացարձակ փոխվստահություն սա իհարկե բարոյական հոգեբանական տեսանկյունից իսկ եթե անդրադառնանք իրավաբանական տեսանկյունին ապա կարող եմ ասել հետեւյալը ուրեմն ընտանեկան օրենսդրությունը իդեմս Արցախի հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի սահմանում է ընտանիք կազմելու չափանիշները տարիքային ցենզ այս Այսինքն անձին կարողանում են ընտանիք կազմել, որոնց 18 տարին լրացել է։ Քաղաքացիները կարողանում են նաև ընտանիք կազմել 17 տարեկան հասակում պայմանով իհարկե եթե նրանց ծնողները, նրանց ворթեգրողները կամ հոգաբարձուն տվել են իրենց համաձայնությունը ասեմ ավելին նույն ընտանեկան օրից գիրքը քաղաքացիների ամուսնական տարիքային ցենզ է սահմանել նաև 16 տարեկան այսինքն քաղաքացին իրավունք ունի ամուսնանալ նաև 16 տարեկան ըստ էության անչափահասության տարիքում բայց այս պարագայում արդեն սահմանափակումը պայմանը մի քիչ ավելի խիստ է 16 տարեկան քաղաքացու ամուսնության դեպքում մյուս ամուսնացող անձի տարիքը պետք է լրացած լինի 18 այսինքն 18 տարեկանը պետք է լրացած լինի իսկ այս 16 տարեկան քաղաքացու ով ցանկություն ունի ամուսնանալ նույնպես պարտադիր պայման է, որ เป զի արկա լինի նրացնողների, պես որթեգրողի, եթե որթեգրման դեպքը եւ կամ հոգաբարձուի համաձայնությունը։ Պարոն Բաղդասարյան, եւս մի հարց, որին թերևս շատ-շատ եք հանդիպում դուք դատական process-ների ժամանակ, դա ալիմենտի հարցն է։ Պետք է նշենք, որ ցավոք սրտի որոշ ծնողներ փուսափում են իրենց ծնողական պարտքը կատարելուց։ Կխնդրեի մեկնաբանեիք օրենքով ինչպես է այս հարցը կարգավորվում։ Այո, եթե քննարկեցինք, որ ընտանեկան վեճերի, ասենք դատական պրակտիկայից եւ իրականացված վերլուծությունների արդյունքում բարձ է դարձել, որ այո, վեճերի, ընտանեկան վեճերի մեծամասնությունը եւ ամուսնալուծությունների հետ կապված հայցերն են, նաեւ ալիմենտային պարտավորություններով հետ կապված հարցերն են։ Ա Դրա հետ միաժամանակ նաև երրորդ, այսպես ասած, գծի վրա տեղ ունի երեխայի տեսակցության հետ կապված հարցերը։ Սակայն անդրադառնալով ալիմենտային պարտավորություններին, հարկ է նշել հետևյալը. այո, ցնողական հենց ամենախոցելի եւ ամենա, այսպես ասած, պարտադիր պահանջներից մեկը ալիմենտային պարտավորությունն է։ Ալիմենտ ինքը ըստ էության բացատրում է որպես ապրոստի միջոց։ Եթե ծնողական պարտականություն, եթե սահմանադրությամբ, ընտանեկան օրենսդրությամբ բոլոր ծնողները եւ մայրերը եւ հայրերը ունեն հավասար իրավունքներ եւ պարտականություններ, ապա շատ դեպքերում այս ուրեմն հավասարությունը խաթարվում է ծնողներից որևէ մեկի կողմից։ Նու մեծամասամբ դա ինչպես նաև կյանքն է ցույց տվել, այդ խաթարվում է հայրերի կողմից, այո։ Հայրերի հայր ծնողների կողմից ալիմենտային պարտավորություններից խուսափելու դեպքում մայր ծնողները իրավունք ունեն, իրավունք է ստանում դիմել դատարան եւ դատական կարգով պահանջել ալիմենտի բռնագանձում հայր ծնողից ալիմենտը վճարելուց խուսափող կողմից։ Դատարան ըստեյության գործը քննելու արդյունքում եւ հաստական հանգամանքների ուսումնասիրության վերլուծության արդյունքում հաստատելով, որ այո, հայր ծնողը Փաստորեն չարամտորեն։ Չարամտորեն, այսինքն ունենալով դրամական միջոցներ կամ անհրաժեշտ նյութական եւ ֆինանսական կամ բույքային վիճակ, իր պարտականությունը ապրոստի հոգալու երեխաների չի կատարում։ Եվ այս բարագայում դատարանի առաքելությունն է, ուրեմն հայցը բավարարել եւ պետք է թեև խոցելի հարց է այս հարցը, այնուամենայնիվ հպարտությամբ կարող եմ հայտնել, որ մեր կոնկրետ Արցախի հանրապետության դատական համակարգում այս տանեկան կոնկրետ այս ոլորտին դատարանները մոտենում են խիստ պատասխանատվությամբ եւ բարձր մակարդակի վրա, այսինքն դատարանի վերահսկողությունից, դատարանի առաքելությունից դուրս չի մնում որևէ ցանկացած նման հայց, որը ըստ էության ենթակայ է բավարարման Բաղդասյան եւ շատ կարճ նաեւ այն մասին, ինչպես է որոշվում երեխային տեսակցվելու կարգը։ Երեխայի տեսակցության կարգը թե ուրեմն ծնողների ինչև գոյություն ունի, այսինքն ամուսնալուծության արդյունքում է դա տեղի ունենում որպես կանոն, ինչու է առաջանում այդ խնդիրը երեխայի տեսակցության, քանի որ ամուսինները ապրում են առանձին մնակավայրերում, առանձին ուրեմն բնակության վայրեր ունեն, եւ ըստ էության երկու ծնողներն էլ ցանկություն են ունենում երեխային տեսնել, սակայն այդ երեխաները, եթե գոյություն ունի դատական ակտ, որի համաձայն երեխաները ուրեմն բնավորվել են այսինչ ծնողի մոտ, մայր կամ հայ ծնողի մոտ, ապա հակառակ կողմը անպայման ցանկություն է հայտնում տեսակցել երեխային։ Երեխայի տեսակցության հետ կապված խոչընդոտներ առաջացնում են հենց ծնողներից մեկը այն կողմը, որի մոտ չի գտնում երեխան, որի մոտ չի բնակում երեխան։ Եվ այս դեպքում նույնպես այդ ծնողը իրավունք ունի դիմել դատարան, ունեն բավականին այդպիսի պրակտիկա եւ դեպքեր, դիմելով դատարան նրանք պահանջում են աստորեն դատարանի միջամտությամբ այն ծնողից, որի մոտ բնակվում է երեխան, կոնկրետ փաստական հանգամանքներով, ասինքն դիտարկելով տարբեր ամենատարբեր հանգամանքներ, բնակության վայր, հերավորությունը, նշանակություն, երեխաների տարիքը, նրանց միջև փոխհարաբերությունները եւ այլն եւ այլն։ Ըստ էության դատարանի միջամտությամբ սահմանվում է նաեւ երեխայի տեսակցություն կոնկրետ ժամանակահատվածներով։ Պարոն Բաղդասարյան, ես կարծում եմ, որ մեր այս հանդիպումից հետո ռադիոընկերների մոտ շատ հարցեր կլինեն եւ տեղեկացնեմ, որ նրանք կարող են դիմել օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարին եւ կարող են ստանալ բոլոր իրենց հուզող հարցերի պատասխանները իհարկե ձեր շնորհիվ։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այո, պատրաստակամություն ենք հայտնում հաղորդաշարին տրամադրել հարցազրույցներ եւ ընտանեկան օրենսդրության բնակավարից եւ ընդհանրապես իրավագիտության ցանկացած բնակավարից մեր համակարգացիների իրավագիտության բարձրացման եւ նրանց իրավունքների ազատությունների վերաբերյալ անհրաժեշտ լիարժեք տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Շնորհակալություն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման իրավական հարթակում այսօր զրուցել ենք փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանի հետ։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազենք, խուսափենք խնդիրներից։